Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի հատուկ ներկայացուցիչը Վիեննայում հանդիպել է հայ եւ ադրբեջանցի դիվանագետների հետ։ Ադրբեջանը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Արցախում մեկնարկել է ամառային զորակոչը։ Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնը համալրվել է ակնաբուժական նոր սարքավորմամբ։ Հադրութի շրջանի դպրոցներում սկսվել են վերանորոգման աշխատանքները։ Դարթաշենի վարչական շրջանը Ստեփանակերտի եւ Մարտակերտի անապահով ընտանիքներին օգնություն է տրամադրել։ Ամերիկա հայերը նոր ֆիլմ են նկարահանում Արցախի մասին։ Հայաստանի հյուսիսում 4 մագնիտուդ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ ԵՀԿ խորհրդարանական վիայժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ բուլղարացի դիվանագետ Քրիստիան Վիգենինը հուլիսի 3-ին Վիեննայում հանդիպել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում Վիգենինը նշել է քննարկումների համաձայնեցված ձևաչափերի շրջանակում հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների շարունակման կարևորությունը, ընդգծելով միջխորհրդարանական երկխոսության ներուժը քաղաքական կամքի խթանման գործում։ Նշենք, որ այս շաբաթ Մինսկում մեկնարկում է ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ամենամյա նիստը։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հուլիսի 4-ին Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի արևելյան հատվածի ուղությամբ։ Ինչպես տեղեկացրին արտգոստնախարարության տեղեկատվական վարչությունից, Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը իրականացրել են ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչի Գնան դաշտային օկնականներ Միխայիլ Օլարուն, Մոլդովա եւ Օգնեն Յովիչը, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Շպտանգծի հակառակ կողմից դիտարկումը իրականացրել են ԵԱՀԿ գնանդաշտային օկնական Գենադիե Պետրիկան Մոլդովա եւ ազնական օկնական Սայմոն Թիլլերը Մեծ Բրիտանիա։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախում մեկնարկել է ամառային զորակոչը։ Երեք Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանի կողմից զորակոչիկներին օրնության կարգ է մատուցվել։ Այնուհետև զորակոչիկներն ու նրանց ծնողները կատարել են մոմավառության արարողություն։ Իսկ եկեղեցու Բաքում զորակոչիկների պատվին տեղի է ունեցել համերգային ծրագիր, այն ընդմիջվել է ելույթներով, բարեմաղթանքներով։ Թեման հերակապով շարունակում է Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Էրքոյանը։ Ուլիսի 3-ին Քաշաթաղի շրջանային զինկոմիսարիատից կայացավ հերթական 2017 թվականի ամառային առաջին զորակոչը։ Աստված ձեր զորավիկ մաղթանքով Բեզորի պետական մանկապարտեզի ավագ խմբի փոքրիկները բանակ ճանապարհեցին իրենց արդեն զինվոր պահապաներին։ Քաշաթաղում ձևավորվել է գեղեցիկ ավանդույթ Կոմիսարիատում փաստաթղթային եւ այլ արարողություններից հետո զորակոչիկներն այցելում են Բերձորի Սուրբ Ամբարձման եկեղեցի, այնուհետև Արցախյան գոյամարտի մարտիրոսների նվիրված ուսամալի, ծաղիկներ խոնարում թեքված պատերին հարգում մարտիրոսների շատակը։ Այս անգամ նորակոչիկների համար անական կալ էր։ Երկու շամալերում շարված տեսան զինվորական ամարկեստով փոքրիկներին։ Յուրաքանչյուրի ձեռքում մեկ տար։ Միասին ընթերցում են. Աստված է զորավիկ։ Ուշամալերում ընկեց հայոց խրող բարեղանակը, ես զինվորացու տղաներն ու փոքրիկները միասին պարեցին։ Փոքրիկները նաև խաչեր նվիրեցին նորակոչիկներին։ Նրանց բարի ճանապարհ եւ վերադարձ մաղթեցին շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկտարյանը եւ շրջանային զինկոմ մայոր Ստեփան Օհանջանյանը։ Տղաները շրջանի տարբեր բնակավայրերից են եկել։ Զինկոմի տեղակալ Կամո Ալավերյանը ասաց, որ ընթացքում աշխատում են համայնքների ղեկավարների հետ եւ մշտապես զորակոչն ընթանում է պատշաճ կարգով։ Զինկոմն ասաց, որ բոլոր տղաները անցել են բժշկական զննում, առողջական խնդիրներ չունեն։ Ուզված ու պարտ են նորակոչիկների ծնողները, պապ ու տատերը, քույր ու եղբայրները, ընկերներն ու բարեկամները։ Զրույցի ընթացքում բոլորի ցանկությունը մեկն էր, այսպես ուրախ տուն ընդունենք բոլոր զինվորներին, որ ոչ մի մայր կարող չմնա որդու վերադարձին։ Տոնական արարողությունից հետո մեկնեցին տղաները դառնալու հայոց երկրի պաշտպան զինվորը։ Լիկվոր դեղագործական ընկերությունը 3 Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնին նվիրաբերել է ակնաբուժական ճեղքային լամպ սարքավորում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Լիգ, որ դեղագործական ընկերությունը առաջին հայրենական դեղարտադրող ընկերությունն է, որը ստեղծվել է 1991 թվականին Երևանում։ Անցած ավելի քան 40 դարում կատարած արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ կայացնել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան գործարան, ընդ որում ընկերությանը հաջողվել է հայկական արտադրանքը ներկայացնել նաև միջազգային շուկաներում։ Սա լիգվոր ընկերության առաջին նվիրատվությունը չէ Արցախին։ Ընկերությունն արդեն հասցրել է որոշ բարեգործական ծրագրերով ներկայանալ։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը ողջունեց ու երախտագիտություն հայտնեց հյուրերին։ Լիգվոր գազམ་ակերպության կողմից հանրապետական բժշկական կենտրոնի դրամատրվեց աչքի սարք Չեխկայեն լամփ, որը հնարավորություն կտա ավելարդյունավետ կազմակերպել բժշկների աշխատանքը եւ հույսով եմ նվազեցնել հիվանդների հերթերը։ Ես շնորհակալ շնորհակալություն եմ հայտնում լիգվոր կազմակերպությանը այս նախաձեռնության համար եւ հույսով եմ, որ դա կգրի շարունակական բնույթ։ Լիգվոր դեղագործական ընկերության մարքեթինգի բաժնի տնօրեն Վարդան Մկրչյանն իր խոսքում նշեց, որ այս սարքը ընդամենը փոքրիկ նվեր է Արցախի առողջապահության համակարգին։ Համագործակցությունը անշուշտ կրելու է շարունակական բնույթ։ Մեր ընկերության կողմից սա առաջին դեպքը չի, որ մենք նմանատիպ նախաձեռնություն ենք կատարում մեր իշխական կենտրոներին լինելով տեղական արտադրող եւ ինչպես նշեցիք, գինախարար միանշանակ հաջորդ անգամ մենք փորձենք ավելի նպատակային, ավելի տեղային անել ինչ որ անել մենք ու կլինի շարունակական բնականաբար Բժշկական կենտրոնի գլխավոր ակնաբույժ Ռոզաննա Ադամյանը խիստ կարևորում է նման սարքավորման դերը, քանզի այն հնարավորություն է տալիս մեծ խոշորացմամբ տեսնել աչքի ողջ հյուսվածքները։ Это необходимый аппарат для обследования наших больных. Սա շատ կարևոր սարքավորում է մեր հիվանդներին զննելու համար։ Սրա կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այն իր մեջ ունի նաև ֆոտոսարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ տեսնել հիվանդությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հադրութի շրջանի համարյա բոլոր դպրոցներում սկսվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները։ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 2017-2018 թվականներին ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ուղղությամբ Ադրուտի շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացող աշխատանքները տեսանելի են։ Ինչպես նշեց կազմակերպության տնօրեն Գրիշա Շաքարյանը Հադրութի շրջանի 14 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցների ընդհանրիկ վերանորոգման համար պետական բյուջեից հատկացրել 8 միլիոն դրամ, որի 6 միլիոն դրամով ձեռք է բերել համապատասխան շինանյութեր եւ այն ըստ պահանջարկի բաշխվել շրջանի դպրոցներին, իսկ 2 միլիոն դրամով կվարձատրվեն այն աշխատանքները, որոնք իրականացվեն դպրոցներում։ Դրամադրված միջոցները արժանավետ օգտագործելու նպատակով նախորդ կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա նախատեսված վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնեն շրջանի բոլոր դպրոցներում, բացի Աժոխի եւ Ուխտաձորի միջնակայք դպրոցներից, որոնք այս ուսումնական տարում կշահագործվեն։ Նոր կառուցվող դպրոցներ են եւ Աժոխում եւ Ուխտաձորում։ Մայրամաձորի միջնակայք եւ Խանջաձորի հիմնական դպրոցներում կիրականացնեն հատակի փոխման աշխատանքներ, իսկ մնացած դպրոցներում կիրականացնեն ընդհանրիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ներայն հարցին, թե ինչ աշխատանքներ է տարվում զմարանախավարարելու ուղղությամբ, Գրիշ Շաքարյանն նշեց, որ նախատեսված է դպրոցները մտերել 1264 քառանոց մետր վարելափայտ։ Ըստ գործող կարգի հաղթող ճանաչված ընկերությունը արդեն տեղափոխել է 900 քառանոց մետր վարելափայտ շրջանի դպրոցներում։ Վարելափայտի մտերման աշխատանքները եւ վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Դարթաշենի վարչական շրջանի քարտուղար Արտակ Նավասարդյանի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի սոցիալական պաշտպանության եւ առողջապահության բաժնի պետ Իվետա Դանիելյանն ասել է, որ այցը ավանդական բարեկամությունը խորացնելու եւ սոցիալական ոլորտում նոր ծրագրեր իրականացնելու միտում ուներ։ Ստեփանակերտի եւ Մարտակերտի անապահով ընտանիքներին որպես օգնություն սնունդ, հագուստ, կոշկեղեն եւ կենցաղային քիմիա են բաժանել։ Պատվիրակության անդամները այցելել են նաեւ զորամասեր, տեսակցել եւ նվերներ հանձնել զինվորներին։ Նշել է նա եւ հավելել, որ Դավթաշենի վարչական շրջանի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի եւ Մարտակերտի անապահով ընտանիքների շուրջ 30 երեխա 4 օրով այցելել են Հայաստան, ծանոթացել պատմամշակութային վայրերին։ Հայաստանի ազգային ժողովի ելքխմբակցության падգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատում ընդունել է Լորդերի պալատի նորընտիր խոսնակ Լորդ Ֆովլերը։ Լորդերի պալատի խոսնակը հետաքրքրվել է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական խնդիրներով եւ լուսավոր Հայաստան կուսակցության ու ելք խմբակցության գործունեությամբ։ Հանդիպան ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրել է Հայաստանի քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները, արտաքին մարտահրավերները, Արցախի հիմնախնդիրը եւ դրա կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի տեսլականը։ Հիշեցնենք, որ Էդմոն Մարուկյանը մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության հրավերով գտնվում է Լոնդոնում, որտեղ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում կառավարության, խորհրդարանի, քաղաքացիական հասարակության, ակադեմիական շրջանակների եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Ախալքալաքի գավառագիտական թանգարանում տեղի է ունեցել Գորգերի Հայաստանի տարբեր մարզերի հայկական ազգային տարազների եւ հայկական հնագույն նախշերով արծաթյա զարդերի ցուցահանդես վաճառք ներկայացված էին Լիլիթ Մելիքյանի Հայաստանի տարբեր մարզերի հայկական հնագույն ազգային տարազների հավաքածուն, այլ աշխատանքներ Տերյան մշակութային կենտրոնից, ասեղնագործուհի Արփի Ավդալյանի աշխատանքները եւ Տաթև Հովակիմյանի պատրաստած արծաթյա զարդերը։ Վարպետների եւ ձեռագործների խումբը ախալցխայում մասնակցել է Ռաբաթ գորգերի միջազգային փառատոնին եւ մետրոպոլիտ Նիկոլոզի հրավերով այցելել ախալքալակ։ Նրանք արդեն երկրորդ տարին է մասնակցում են գորգերի միջազգային փառատոնին, իսկ ախալքալաքում ցուցադրվում են առաջին անգամ։ Միջազգային լրահոսից Ծանր հանցագործությունները քննող Բաքվի դատարանում հուլիսի 3-ին շարունակվել է Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով դատավարությունը։ Դատական նիստի ընթացքում ցուցմունք է տվել երկու վկա։ Եվս 3 ՎԿ հրաժարվել է ներկայանալ դատական նիստին, ինչի հետևանքով այն հետաձգվել է։ Դատավոր Ալովսատ Աբասովը նկատել է, որ Լապշինի մայրը եւս ցանկանում է ցուսմունք տալ։ Նա ցուսմունք կտա դատական հաջորդ նիստի օրը հուլիսի 6-ին։ Հունիսի 30-ին տեղի ունեցած առաջին դատական նիստին Լապշինը հայտարարել էր, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նա հրաժարվել էր ցուսմունք տալ եւ պատասխանել հարցերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով G20 գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով պատրաստվում է մեկնել Գերմանիա, չի կարողանալու ելույթ ունենալ անգամ այդ երկրում թուրքական հյուպատոսարանում։ Այս մասին թուրքական կողմին նախազգուշացրել են Գերմանիայի կառավարությունից։ Գերմանիայում կայանալիք ընտրություններից 3 ամիս առաջ Եվրամիության անդամ երկրներից բացի այլ երկրների առաջնորդների համար նախատեսված ելույթ ունենալու արգելքը գործում է նաև Էրդողանի դեպքում։ Խնդրի մասին խոսել է Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակ Մարտին Շեֆերը։ Անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե Էրդողանը ցանկանում է գլխավոր հյուպատոսարանում ելույթ ունենալ, այնուհետև այն տարածել իբրև տեսաուղեց շեֆերը հայտնել է, որ իրենց նախազգուշացումը գործում է նաև այդ պարագայում։ Չեմ կարծում, որ դիվանագիտական ներկայացությունների կամ հյուպատոսարանների նման ինքնիշխան տարածքներում թուրքերի հետ տեսակետների շուրջ լուրջ տարաձայնություն ունենանք, նշել է նա։ Մշակութային կյանք Ամերիկա հայ լրագրող Թալին Բաբայանը եւ կինոռեժիսոր Ստեփան Հավատյանը Արցախ են այցելել ֆիլմ նկարահանելու համար։ Թալին Բաբայանն ասել է, որ ինքը առաջին անգամ Արցախ է եկել 2003 թվականին եւ նշել, որ Արցախից ստացած իր տպավորությունները անբացատրելի են։ Ցանկանում ենք Արցախի մասին այնպիսի ֆիլմ նկարահանել, որ սփյուռքահայերն ու օտարները տեսնեն ու հասկանան, որ Արցախը լոկ հակամարտության գոտի չէ, այլ երկիր, ուր մարդիկ ապրում են, զարգանում, ստեղծագործում, արարում։ Արցախը օր-օրի ավելի է գեղեցկանում, կառուցվել են նոր շինություններ, սրճարաններ, հանգստի վայրեր։ Թալին Բաբայանի խոսքով ինքը վերադառնում է Նյու Յորք նորից Արցախ գալու նպատակով։ Իվետա Մկուչյանն ու Արամ Էմպետրին յուրովի են ներկայացրել ղափամայերքը։ Համացանցում է հայտնվել Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթի հայաստանյան ներկայացուցիչներ Իվետա Մկուչյանի եւ Արամ Էմպետրիի նոր դաշտերով նախագծում ներառված ղափամա ժողովրդական երկի նորովի մեկտաբանությունը։ Նախագծում ներառված են մի շարք հայկական սիրված երգեր, որոնք Իվետան եւ Արամը ներկայացնում են նոր մոտեցումներով օրեր առաջ ներկայացվել էին նաև Վերոնիշյալ նախագծում ներառված Ալ Էգնիմ եւ Քամին Զանա երկերը ինքնատիպ մեկնաբանությամբ։ Հայաստանում տեղական ժամանակով 10-21-ին երկրաշարժ է գրանցվել։ Միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի հաղորդմամբ երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է Երևանից 94 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, Գյումրիից 7 կիլոմետր հյուսիս, Մայիսյանից 2 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Էպիկենտրոնում ուժգնությունը եղել է 4 մագնիտուդ։ Մարզասերների համար Մոսկվայի Բկմայի եւ Ռուսաստանի հավաքականին նախկին գլխավոր մարզիչ այժմ անգլիական Hull City-ն գլխավորող Լեոնիդ Սլուսկին կարծում է, որ հետխորհրդային երկրների լավագույն ֆուտբոլիստը այժմ անգլիական Manchester United-ի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն է։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է պարսկա եղանակ առանց տեղումների։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 21-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։